yake anna rajulan ya kuwa bwana mmoja alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam sini ya kuwa nipe mimi wasia qala akamwambia la taghdab usikasirike faraddada miraran akarudia mara kadhaa qala akamwambia la taghdab usikasirike rawahu al-bukhari hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari na Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamu hapa anasema anasema lam yubayyin hadha ar-rajul haikuwekwa wazi huyu bwana aliyemuuliza mtume sala sallam ni nani wa hadha yati kathiran fi al-ahadith la yubayyin fiha al-mubham na sana sana inakuja katika hadithi iweki wazi huyu bwana ni nani ndio katika ilmu alhadith naitwa almubham ndio albayqoni anasema mubhamun ma fihi rawi lam yusam ya kuwa mubham ni yule ambaye rawi ambaye hajatajwa jina lake wadhālika li'anna ma'rifata isma ar-rajul au wasfihi la yuhtaju ilayhi Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamuhu anasema anasema na kwa hivyo kujua jina la mtu au sifa zake haitajiki watajidu baadhi ulama yataabuna taaban adhiman fi ta'yin hadha ar-rajul asema utakuta baadhi ya wanachuoni wanakuwa wenye kuchoka sana kutafuta huyu mtu ni nani والذي ارى انه لا حاجه للتعب ما دام الحكم لا يتغير بفلان او فلان Shamnu Thaymina anasema hapa anasema na anachoona yeye kuwa haina haja ya kuchoka na kutafuta maadamu alhukum inakuwa hukumu haikui yenye kugeuka kwa fulani au fulani qala nabi sallallahu alayhi wasallam sini alwasiya hiya alahd ila alshakhs biamrin ham wasiya ni nini alahd ila alshakhs ni kumpa ahadi mtu ha, eh, biamrin ham kwa jambo ambalo lina muhimu kama yusi rajul mathalan ala thuluthihi au ala waladihi saghir au ma ashbaha dhalik ni kama vile mtu anapotoa wasia ya thuluthi ya mali yake thuluthi ya mali yake au ala waladihi au kwa kijana wake au ma ashbaha dhalika au chochote ambacho kimefanana hicho qala sallallahu alaihi wasallam la taghdab الغضب بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب ولذلك يحر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره أبصر من Uthaymeen الله يرحمه ونسيمه الغضب سيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم ya kuwa mtume sala sallam ameweka wazi annahu jamratun yulqiha shaytan nikaa ambalo sheitani yeye analoliweka ilokaa fi qalbi bin adam katika moyo wa adam fayaghli alqalb humoyo unakuwa wenye kuchemka humoyo walidhalika anasema na kwa hivyo yahmaru wajha uso wako nafani unakuwa mwekundu eh watantafiqu audaja utakuta mishipa yake ya shingo nafani inakuwa yenye kufura warubama yaqifu sha'ra na kuna wengine ambao wakikasirika nyele zao husimama fahal مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب أو المعنى لا تنفذ الغضب لا تنفذ الغضب hapa shekha hapa anasema je mtume sala sallam alichokuwa anamaanisha katika hadith la taghdhabu sikasirike ay la yaqa minka alghadab yakuwa hasira ikujii wewe au almaana la ta, la tanfudh alghadab yakuwa hasira isikujie linanzur amil awwal fa inna dhabtahu sa'b anasema ya kwanza kuishikilia ngumu li anna an-nasa yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan kabira sasa watu wanafanana wanatofautiana katika swala hilo tofauti ambalo ni mkubwa lakini la mani an naqul arada arada qawlu sallallahu la taghdab ay alghadab at bimaana an tuwattina nafsaka wa tuhawwin al-amra ala nafsika ya mtume sallallahu alayhi wasallam alichotaka asema la taghdab ay alghadab at-tabi'i hasira ya kawaida bimaana ya inamaanisha an tuwattina nafsak niweweke nafsi yako watuhawin al-amri ala nafsik uweke ile jambo lililosahali kwa nafsi yako na anasema amma al-ma'na athani anasema maana ya pili wa hiya alla tanfudha muqtada al-ghadab fahadha haqqun fayunha anhu yakuwa usikubali ile hasira ikupeleke fahadha haka anasema hii ni ukweli fayunha anhu unakuwa wenye kukatazwa ndio hapa shaka akasema idhan kalimata la taghdab hal hiya nahyun عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما يقتضيه الغضب شغب أنا سيما جيب مكتازو يا سيرة جين هيلة يا كويدة أو هي نهي لما يقتضيه الغضب أو مكتازو هايو نيالي أمبايا توتوكيا بعد يا سيرة ndaba shaka anasema إن نظرنا إلى ظاهر اللفظي Sasa tukiangalia katika uwazi wa neno ama tamko, qulna, tunasema la taghdab, ay alghadab at hasira kawaida, lakini hadha fi su'uba. shekha anasema hapo kuna uzito, wala huwajhun yumkin an yuhmal alayhi. Anasema kuna njia ambayo inaweza ikachukuliwa bi an yuqal, ya kuwa mtu aambiwe اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب يقوى املك لنفسك نذبت لنفسك عند وجود السبب وكاتي سبب نبطكان حتى لا تغضب وسفنانين وسوء من يقوى وككسرك ده هذا المعنى الثاني معنى يبيلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته فنقول له اصبر وتأني Ndio Ibn Uthaymeen anatoa mfano anasema yakuwa usikubali hasira ikupeleke kisha ukaleta mwingine baada ya hasira Falaw ghadiba al-insan anasema leo mwanadamu huyu amekasirika wa arada an yutalliqa imra'ata akataka kumtaliki mke wake fanaqulu lao nasema sisi tunamwambia isbir wa ta'anni subiri na uwe mpole faraddada ar-rajul miraran ay qala awsini qala la taghdab huyu bana akakariri mara kadhaa si mara moja tusasallam akampa wasia akamwambia la taghdab usiwe mwenye kukasirika ndo hapa Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamuhu katika faida alhadith akatueleza akasema kwanza hirsu sahaba radhiallahu anhum ala ma yanfa masahaba huimizana kwao na kuona bidii kwa wao ala ma yanfa katika mambo ambayo yana manufaa biqauli rajul pindi huyu bwana alivyosema au sini naambia nipe wasia wasahaba radhiallahu anhum idha alimu alhaqa la yaqtasiruna ala mujarrad alilm yakuwa masahaba wao wanapojua ukweli la yaqtasiruna hawatosheki kwa elimu peke yake bali yaamalun wanapokuwa na elimu wanaifanyia kazi wakathiru minan nasi alyawm anasema watu wengi hivi leo yasaluna anil hukmi fayalamunahu walakin la yaamaluna bihi anasema watu wengi wao huuliza kuhusiana na hukumu ya jambo fulani ha, eh, kisha wakao wenye kujua lakini hawaifanyii kazi ama sahaba radhiyallahu anhum ama masahaba Allah waridhie fa innahum idha salu ani dawa amilu masahaba wao wanapouliza dawa wanafanya wanapopata ile dawa wanaifanyia kazi ile dawa wanayoipata Naam vile vile katika faida ya tatu mafaida nyingine annahyu anil ghadab liqul sallallahu la taghdab lianna alghadab yahsul fihi mafasid adhima idha anfadha alinsana muqtadah anasema vile vile mtume sala sallam amekataza hasira katika hadithi akasema li anna alghadab Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kwa sababu hasira yahsulu fihi mafasid adhima naleta mafsada makubwa eh idha anfadha al-insanu muqtada pindi huyu atapofatilizia na akafanya baada ya hasira hiyo fakam min insanin ghadiba fatallaqa fajaa yasqa watu wangapi amekasirika akaacha mke wake amemtaliki tayari kisha anakuja anauliza eh wa kam min insani ghadiba faqala wallahi la ukallimu fulana fanadima wajaa yas'al watu wangapi wamesema kasikia saba na bwana fulani mimi simsemeshi tena lakini baadaye anajuta anasema anakuja kisha baadaye anauliza fa in qala qa'il idha wujida sababa al-ghadab wa ghadiba al-insan famadha yasna' Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamuhu anasema ataposema msemaji idha wujida sababu alghadab pili inapopatikana sababu ya hasira wa ghadiba alinsan huyu adam huyu akakasirika famadha yasna atafanya nini baada ya hapo amma dawa'u lafdhi shahab anasema ama dawa ya, mat, ya tamko ama matamshi idha hassa bil ghadab pindi anapohisi yako yeye ako na hasira falyakul ni aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim cha kwanza ni kwa wewe useme a'udhu billahi minash shaitani rajim لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم aliona bwana mmoja amekasirika kweli amekasirika sana فقال akase akamwambia inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid yani alghadab tusallama akamwambia inni a'lamu kalima ya yeye anajua neno ambalo huyu bwana neno akilisema yatamuondokea la ambayo anayo ambayo ni nini ni hasira law qala a'udhu billahi minash shaitani rajim wa amma ad-dawa al-fi'li ama dawa ya kitendo idha kana qa'iman falyajlis wa idha kana jalisan falyattaji' لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن asema madawa ya kitendo ya kuwa idha kana qa'iman anapokuwa yeye amesimama falyajlis akai chini wa idha kana jalisan ikiwa yeye amekaa falyattaji agemee lianna taghayyara halahu adh-dhahir kwa sababu kwake kwa hali yake ya nje yujibu taghayyur halahu al inawajibisha kugeuka hali yake ya ndani fa in lam yafid falyatawadda kama haijaleta manufaa hajafaidika bado bado asira ziko falyatawadda ni akatawadhi lianna istighalahu bilwudu yunsihi alghadab yeye anaposhughulika na udhu ama kitendo cha udhu inakuwa yenye kumsahilisha ile hasira anna alwudhu'a yutfi'u hararata alghadab kwa sababu e, wudhu hii inakuwa yenye kuzima ule uharara ama kule kuchemka kwa nini kwa kwa hasira naam vile vile anna din alislami yanha an masawi al akhlaq ya kuwa dini ya uislamu inakuwa yenye kukataza tabia mbaya ya kauli sallallahu alayhi wasallam la taghdab wan nahyu an masawi al akhlaq yastalzimu al amr bi mahasin al akhlaq ya kukataza tabia mbaya inalazimu kuamrisha kwa tabia nzuri fa'awid nafsaka at-tahammul wa adam al-ghadab shaka anatoa hapa na nasaha hapa anasema wa'awid nafsaka iwezeshe nafsi yako at-tahammul kujizuia wa adamu ghadab na kutokuwa na hasira anasema faqad kana al-a'rabi yajdhibu ridaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam hatta yu'athira fi raqabatihi sallallahu alayhi wasallam thumma yaltafit ilayhi wa yadhhak na vile vile anasema alikuwa huyu mbedui yajdhibu ridaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam anakuwa wenye kuvuta kikao chake cha mtume sala sallam cha juu hata yuathira fi raqabati mpaka nafaa nini anakonya kuathiri katika katika bega lake thumma altafit ile kisha anakonya kumuelekezea na kumwangalia wayadhhakisha nafaa nini anakuwa mwenye kucheka ndo hapa anasema ama anna hadha law fa'alahu ahadan bi akhar fa aqallu shay'an yaghdab alayh asema lao kama angefanywa mtu mwingine jambo hilo eh fa aqallu shay anasema uchache huo angefanya nini angekuwa mwenye kukasirika fa alayka bilhilm kuwa na nini kuwa na upole ma amkana kadhalika namna unafanya unavo unavoweza naam alhadith asabi ashar hadithi ya 17 an abi ya'la shaddad bin aus radiyallahu ta'ala anhu an rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba alihsana ala kulli shay' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم نعم حديث يقوم نسابه أن أبي على شداد من أوس الله سبحانه وتعالى أمرذي أن سيما عن رسول صلى الله عليه وسلم كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم قال نسيمة إن الله كتب الإحسان على كل شيء ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala amaandika ihsani katika kila kitu fa idha qataltum ni nyinyi mnapouwa fa ahsinul alqitla uweni kwa uzuri wa idha dhabhtum na pini mnapochinja fa ahsinu dhibha chinjeni kwa uzuri waliyuhidda ahadukum shafarata ya kwa ni mtu kama ni kile ambacho anachotumia akinoe kwa uzuri na kinoe vizuri waliyurih dhabihata na msereshe yule mnyama ambaye anafanya ambaye anamchinja ndo hapa Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamu akasema qawlu sallallahu alayhi wasallam inna Allah kataba kataba bimaana shar'a ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ni sheria la bimaana aujaba hakuwajibisha ndo hapo kaulu sallallahu alayhi wasallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay ay fi kulli shay katika kila jambo ha walam yaqul ila kulli shay wala kusema hakusema katika kuelekea katika kila jambo bal qala ala kulli shay katika kila jambo yani anna al-ihsan laysa khassan bi shay'in muayyan yakuwa kuwa hii ihsani si katika jambo hasa yakuwa kuwa unafanya ihsani katika jambo hasa na jambo hasa unawacha hasa min alhayat katika maisha bal huwa fi jamii alhayat ni katika maisha yote thumma daraba amthila kisha akatoa mifano فقال كسيما فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والفرق بينهما شبن أنا نسمى نتفوتي يا هزنبيلي يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يقول منفوه وين كوزوري نم نمنفو تشينج جنجين كوزوري تفوتكي كواب أنا سيما أن المقتول لا يحل بالقتل كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا anasema yakuwa kinachouliwa hichi la hilu bilqatl hakikui halali kwa kuuliwa kama lau arada insan ni kama vile adam anapotaka kuua nini kuua mbwa muudhian mbwa ambaye anaudhi fanaqulu ahsin alqitla tunaambia kuua uwa kwa uzuri wakadha idha arada an yaqtula thubanan na vile vile anapotaka kuua nyoka fanaqulu ahsin alqitla amefanya nini uwa kwa uzuri wa idha dhabaha vile vile akichinja sasa sasa maana tofauti ya kuwa na kufanya nini na kuchinja asema idha dhabaha pindi anapochinja fanaqulu tunamwambia ahsin adhibha chinja kwa uzuri wa hadha fima yukal hii ni kina katika nini katika kinacholiwa ay yuhsin adhibha bikulli ma yakunu fi alihsan ya kuwa anachinja kwa uzuri katika kila namna ambayo ihsan inapatikana hapo ya kuhakikisha kwa kile kisu amekinoa vizuri asije kuwa yeye anachinjwa ile mnyama na kile kisu hakijakinoa vizuri na anafika katikati baadaye kinasimama tena kikati sio hivyo bi maana anakinoa vizuri ولهذا قال وليحد احدكم شفرات اي سكين Rasul anafahanin alisema ya kuwa hichi kisu ambacho yeye alichonacha fanini akinoe vizuri وحدها يعني حقها حتى تكون قوية القطع anasema وحدها na kukinoa ni ya kuwa akinoe vizuri kama ni kusugua katika ile sehemu wanaosugua kio kinafani kina makali vizuri ay yahkuha bilmubarrid au bilhajar imma yeye akinoa katika kile kitu ambacho kinachonolewa nacho au jiwe au bighairihima au nyingineo ambayo anayo hata takuna hadda yahsul biha adh-dhabh bisur'a kufanya mpaka kiko mfano kimenolewa vizuri ya kwa kinafani kinakuwa nye kuchinja kwa haraka wala si chenye kuchelewa qawluhu sallallahu alayhi wasallam waliyurih dhabihata اللام للأمر أي, أي وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة أسمى lam ni kuamrisha ay waliyurih dhabihata ni amperaha huyu mnyama ambaye anamchinja inda dhabhi wakati anapomchinja bihaythu yumiru sikin pia anafanya anapopitisha kile kisu bikuwa wa sur'a kwa nguvu na nini na kwa haraka naam min faida hadha alhadith katika faida zinazopatikana katika hadithi hii رأفة الله عز وجل بالعباد وبولواك نهرماك الله سبحانه وتعالى ووجواك وأنه كتب الإحسان على كل شيء يقول الله سبحانه وتعالى ألا عندك إحسانك ككل كيتو ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق نبيل بيل إن إحسان نمتكم ولكذا نجيها amekusimamisha amekusalamia salamu alaykum sheikh eh, msikiti uko wapi kwa mwelekeza na upande huu ni katika ihsan lakini muislamu anaposimamishwa na mtu anataka kumwonyesha njia naona anataka kumuomba wengine ni hivyo na katika kana hiyo usiwe nayo amekusimamisha msikize eh, labda atakumuonesha njia labda amepotea ataka sehemu fulani wakadha it'amu ta'am vile vile kulisha chakula wal amru bil ma'ruf katika ihsana vile vile kuamrishana mema wanahi anil munkar katazana maovu si ya kuwa wewe da'wa yako unakhtasir bil amri bil ma'ruf ya kuwa wewe basi unasimamia kuamrishana mema katazani maovu hiyo si da'wa ya sawa dawa ya sawa ni ya kuwa mema umwamrisha na maovu vile vile vile mkatazi ndio dawa ya sawa ndio Allah anasema kuntum khaira umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya kuwa mmekuwa umma bora amma kwa nini umma bora ni ukhrijat lin-nas mtuloa kwa watu ta'muruna bil ma'ruf namrishana mema wa tanhauna 'anil munkar mkatazana maovu وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من القتل والذبح مجرد امثله Ibn Uthaymeen Allah yarhamu anasema na alichotaja Mtume sala sallam katika kuua na kuchinja mujarrad amthila ni mifano tu Naam vile vile katika faida ya hadithi hii annaka idha qatalta shay'an yubahu qatlahu fa ahsin alqitla ya kuwa unapoua kitu ambacho kinachoruhusiwa kukiua fa ahsin alqitla kiue vizuri ha kiue vizuri si akuwa unakichukua unakitesa mwanzo kisha unakiua kama mathalan watu wanavyofanya katika mitego ya panya yani katika kuua ambao hakufai eh anaweka ile glue ile ule mnyama anakaa pale kutoka usiku mzima mpaka asubuhi baada ya jafa lakini anateseka pale sasa hiyo sifa asili kitu atakaa pale ateseke hiyo fa sasa muislamu ifai au mwingine anaweka ile inaitwaje hiyo ameweka siku hizi katika hoteli na sehemu nauza nyama ambao anatumia kuanzi pia hifai la yuadhibu binari la rabba nar hii ni moto umeweka pale nje anapita papa sana kufa namuua na nini na moto na hifai kuwa na moto hii ni katika taalimu ambazo hazijapatikana lakini utakuta katika manyumba utakuta katika hoteli wanatumia hiyo na yeye ni katika kuwa na moto wala haifai kutumia ndo hapa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema walinadhrib lihadha mathalan anasema natoa mfano rajulun adhahu kalban min alkilab wa arada yaqtulahu mtu ameudhiwa na mbwa ataka akataka mbwa kumua falahu turuk fi qatlihi ana njia nyingi kumua kan yaktulahu birasas amue kwa risasi kama ana bunduki au birabd ras au kumpiga kichwa ima achukue jiwe au chuma au kadhalika au biisqaihi sum au ampe sumu au bisaq bilkahraba hapa shaka anasema kutumia stima anwaa kathira min alqatl anasema vipengele vingi katika katika kuua fayaktulu bil ashab anasema anafanya namuua kwa urais wa ashalaha kama qil asema usali wake kama vile ilivyosemekana as'aq bil kahraba kumua kwa stima sema la anna as'aq bil kahraba la yahsu al-maqtul bi ayi alam walakin ولكن تخرج الروح بسرعه من غير يشعر فيكون hadha ashal shay anasema hapa kumua kwa stima lakini mimi shaka hapa sikubaliana naye katika jambo hili kwa kuua kwa stima kwa sababu ya hadithi la yu'adhibu bin nar ila rabban nar wal karaba minan nar hii stima ni moto mtasala masema la yu'adhibu ila rabbana naam naam kwa pamoja mashekhi alilm hii elimu iko wazi hii elimu iko wazi lakini hapa kwa shekhe sisi hatuko naye katika swala hilo kwa sababu ya hadithi la yu'adhibu binar illa rabban nar adhibu kwa isipokuwa aliyeumba moto نعم ولذي الرابع أن, أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم يقول الله سبحانه وتعالى له الأمر يا أنا أمري وإليه الحكم نحكم إن أرودي كواك أن الله كتب الإحسان يقول الله سبحانه وتعالى ألي أنك نيني إحساني نعم في لذيله katika faida ya hadithi hii an nuhsina dhibha ya kuwa tuwe tunachinja kwa uzuri ha bi an nadhbahaha ala alwajhi almashru' wadhbh la budda fihi min shurut anasema vile vile tuchinje katika uzuri ya kuwa tumchinje kwa njia ambayo ni sawa wadhbh la budda fihi min shurut anasema na kuchinja lazima masharti yapatikane ahliyatu dhabih bi an yakuna musliman au kitabiyan fa in kana wathaniyan lam tahil dhabihatahu asema ahliyatu dhabih ambao wanauchinja bi an yakuna musliman au mnyamba anachinja kichinjo chako hicho awe ni muislamu au kitabiyan au katika wale walikuwa vitabu Wayahudi na Manasara fa in kana wathaniyan ikiwa ni wale ambao wanaabudu moto au wanaabudu mashaitani na kadhalika lam tahil dhabihata vichinjo vyao vi halali wa in kana murtaddan lam tahil dhabihatahu hata kama yeye amekoea ameritadi vile vile kichinjio chake akiwi halali wa ala hadha nasema na kwa hivyo fatariku salah la tahillu dhabihatahu li'annahu laysa musliman wala kitabiyan nasema na kwa hivyo fatarika sala mwenye kuacha swala la tahillu dhabihatahu ya kuwa anapochinja kichinjio chake si halali kuila madamu unajua huyu bwana yeye aswali usile liannahu laysa musliman kwa sababu yeye si muislam wala kitabiyan wala yeye hayuko katika wale wafanya nini waliopatiwa vitabu na faida qala qail shekha anasema ataposema msemaji ma huwa dalil anna dhabihata alkitabi halal je iko wapi dalili ya kuwa hawa ambao walipoa vitabu mayahudi na manasara ya kuwa nyama zao ni halal faljawab qulu allah azza wa jal wa ta'amu alladhina utu الكتاب halal lakum wa ta'amukum halal lahum qala ibn abbas radiyallahu anhumah ta'amuhum ma dhabahuhu walkitabi huwa alyahudu aw an-nasrani anapewa anasema Allah subhanahu wa ta'ala ta'amul ladhina utul kitab na chakula ambacho waliopewa wenye vitabu hawa halul lakum ni halali kwenu nyinyi wa ta'amukum halul lahum na chakula chenu vile vile ni halali kwa wao ibn Abbas radiyallahu anhu akatafsiri aya hii akasema ta'amuhum ay ma dhabahu walichochinja wao walkitabi na makitabi kina nani ni mayahudi na na manasara naam sharti ya pili katika kuchinja antakuna alala mimma yudhbahu mimma yubahu adh biha wa hiya kullu ma anhara ad min hadidin au fidda au dhahab au hasa au qasab au ay shay anasema iwe ni katika kitu ambacho kinachotumika kwa kuchinja na ni chochote ambacho kinachomwaga damu min hadid katika chuma au fidda au fedha au dhahab au dhahabu liqauli nabi sallam ma anhara damu dhikra ismillahi alayhi fakul ana macho chochote ambacho kimechomagiwa damu kimechinjwa eh wa dhikra ismillah na Allah katajwa eh katika kichinjio hicho fakul kula wa maana anhara damu ay asalahu ay falu anna insan dhabaha bihajarin lahu hadd wa anhara ad-dam fadhabiha halal illa annahu yustathna shay'an hapa shagab anasema leo kama mtu amechinja bihajari amechinja kupitia jiwe sawa ametumia jiwe kuchinja lau hadda sema ile jiwe limenolewa vizuri wa anhara dam ikatoa damu fadhabiha halal anasema hicho kichinjio ni halali illa annahu yustathna shay'an kinaondolewa vitu vingapi viwili asin mtu kuchinja kupitia jino eh wadhafur vile vile ama kucha eh على علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله اما السن فعظم واما الظفر فمدي الحبشه anasema ama sin anasema ama jino ili fa'adhu ni mfupa ha wa ama dhufur ama kucha famudhi alhabasha anasema hicho ni katika visu vya habash ay sakakinal habasha na vile vile kaulu sala sallam hapa shekha anasema ama sin fa'adhmun akhadha min hadha ba'd ahli alilmi anna jami' al'idham la tahillu adh-dhakatu biha qalu لأن العلة aamu min almuayyan wa huwa almaalul anasema kuwa wanachuoni wengine wameenda kukasema ya kuwa anna jamii anna jamii alidham ya kuwa mifupa yote la tahillu dhakatu biha urusui kuchinja nayo lianna alilla aamu min almuayyan wa huwa almaalul anasema illa dosari lifanya lina linakuwa lenye kuingia katika kila sehemu na vile vile katika hadithi hii tukimalizia masala moja hal tajibu tasmiya min alkitabi je huyu aliyepatiwa vitabu hawa mayahudi na manasara je ni lazima kwa wao waseme bismillah anapochinja alafu swali lingine linakuja je makitabi hivi leo wako ama hawako je hao walioko sasa hawa tutaita ahlul kitab kwa sababu vitabu vyenyewe hurifa ubudila hizi Taurat wal Injil wa Zaburi hizi vitabu vilibadilishwa wala si vile ambavyo fana ilivyoshuka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala نعم بعض ذهب بعض اهل العلم من المتقدمين ومن المتاخرين بعض wanachuoni waliotangulia anasema ya kuwa anna zakati alkitabi la yushtaratu fihi ma yushtaratu fi zakati almuslim ya kuwa kichinjio cha walipotea vitabu hawa la yushtarat haina masharti kama vile ambavyo ina masharti ya huyu Muislamu anapofanya nini anapochinja wa anna ma addahu alkitabu ta'aman fa huwa halal anasema alichoandaa huyu alipotea kitabu ni halal wa ala hadha anasema na kwa hivyo fa in kana alkitabi la yudhakki bi iraqati dam inma yudhakki bi bimadha bil khanqi wa inma yusamma bismi almasih fa innaha la تحل Shekhaba anaikawaza anasema ikiwa huyu ambaye ni Myahudi au Nasara la yudhaki ya kuwa yeye hachinji biraqati dam kwa kumwaga damu inma yudhaki bil khanq yeye anachinji kwa kunyonga anafanya nini ananyonga wala yusami wala hana bismillah wa inma yusami bismil masih bali yeye anasema kwa jina la Masih Isa alayhi salam vile unavomuita Yesu fa inna la tahil anasema na kwa hivyo hiyo halali lakinahu qawlun dha'ifun bila shak shaka anasema lakini hiyo qawli ni dha'if wala haina shaka kwa hilo lianna umuma qawl qawlu Allah ta'ala wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismu Allah alayhi kwa sababu Allah anasema wala ta'kul wala msile chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hajatajwa yashmal muslim wal kitabi na faini hii inaingia katika muislamu na vile vile alifanya asiyekuwa muislamu wa qawlu sallallahu na vile vile qawli yake mtume sallallahu anaposema ma anhara dam chochote ambacho kilichomwaga damu wa dhukira ismullah na Allah katajwa mtume sallallahu bismillah fakul fanya nini wewe kula na amnasma almuslim walkitabi vile nafanya ina inaambatana na Muislamu na alifanya nini na asiyekuwa Muislamu ambaye alifanya ambaye ni Wayahudi na Nasara na vile vile katika alhadith athamin ashar ambayo ni hadithi ya mwisho katika darasa yetu ya leo ana bidhar jundum bin junada wa bi abdurrahman muad bi jamal radhiyallahu anhuma ar rasul sallam qal ittaqi allah haythu ma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nasa بخلق حسن hadithi hii imepokea na Abi Dharr Jundub bin Junada na vile vile Abi Abdurrahman Muad bin Jabal radiyallahu anhuma kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ittaqillah haythuma kunt ya kuwa muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha fatilizia baya kwa zuri tamhuha inaikonya kufuta lile baya wa khaliqin nas ishi kwa watu ama ishi na watu bi khuluqin hasan kwa tabia njema rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasan sahih imam tirmidhi amepokea hadithi hiyo na akasema hadithi hiyo ni nzuri wa fi ba'd an-nusakh hasan sahih na'am qawlu sallallahu alayhi wasallam ittaqillah ay ittakhidh wiqaya min adhab Allah azza wa jal wa dhalika bi fi'li awamirihi wa ijtinab nawahi hapa Mtume sala sallam anaposema kuwa mche, mche Allah nasema ittakhidhi wiqaya, chukua pazia ama kizuizi chochote min adhabillah, kwa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utajizuia kwa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala? Bifi'li awamiri, kwa kutekeleza maamrisho yake. bi maana unapotekeleza maamrisho yake umejizuia na adhabu yake. Wajtinabu nawahi, vile vile kujikataza makatazo aliyokataza. qawlu sallallahu alayhi wasallam حيث ما كنت أي في ayi مكان كانت سواء في alaniya أو في السر ya wewe umuogope Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa iwe ni kwa wazi au kwa siri sawaan fil bait huo uko nyumbani mcha Allah uko eh? au fi suq au uko sokoni mcha Allah huko indaka unas iwe uko na watu ni sio mtu mathalan yeye anaebtilea kuvuta sigara sio umejizuia mbele ya watu usivute pia uko peke yako usivute hii ndio takwa lakini wewe pia unapoona watu ukajizuia ile sigara ama ile miraa unaokula kisha ukaingia peke yako unakula hiyo si takwa umchi Allah ndio hapa shaka anasema sawaan indaka unas uwe uko na watu au laysa indaka unas ama wewe hauna watu wote ndio hapa shaka anasema قول صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحسنة تتمحوها أي أتبع فيه الأمر والسيئة مفعول أول والحسن مفعول ثاني أبا سيما أتبع السيئة أنا سيما هو أبايا هو أمبو مفنيو هيو فتلزيك وجيه مزوري تمحو يتفنى نين يتفوت اللي اللي الله كسيما ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يكوهيو يستوى بايا نزوري ادفع بالتي هي أحسن yani maana wewe tekeleza ile ambalo ni nzuri zaidi ni lipi ha ndo hapa akasema tamhu inafanya kuwa nye kufuta walmaana ndo hapa shekha hapa akasema idha fa'alta sayyi'atan fa'tbi'aha bihasana pindi unapofanya ovu wewe ifatilizie kwa zuri eh fa hadhihi alhasana tamhu as sayyi'a asema hili zuri linafanya linafuta lile baya واختلف العلماء رحمهم الله wanachuoni walikuwa ni kutofautiana Allah warehemu hal almurad bilhasana التي تتبع السيئه هي التوبه فكانه قال اذا اسات فتوب او المراد العموم je inachokusudiwa huu uzuri unaokusudiwa allati tatba بالحسنه التي تتبع السيئه huu uzuri ambao unaofuata ule ubaya na utoa ule ubaya hii tauba je ni tauba ya kuwa huo wema ni tauba ama fakanao qala ni kana kama amesema idha asata fatub ya kuwa pia unapofanya uovu wewe tubia au almurad alumum au imekusanya yote الصواب الثاني ya kuwa ya sawa ni ya pili anna alhasana tamhu sayyi'ah ya kuwa uzuri huu unafuta ubaya wa in lam takun tauba hata kama si tauba dalil hadha قوله تعالى واقم الصلاه طرف طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات سما اقم الصلاه simamisha sala tarafa in-nahar wakati wa mchana wazulafa min vile vile na usiku pia innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at inna alhasanat anasema uzuri yudhhibna sayiat inaondoa ubaya walamma sala nabii sallam rajul Mtume sallam alipomuuliza bwana mmoja waqala innahu asaba imra'atin ma yusibu ar-rajul min imra'ati illa zina alimuuliza Mtume sallam annahu asaba min imra'a yakuwa imempata mwanamke ma yusibu ar-rajul min imra'atihi anachopata mwanaume kwa mke wake illa zina isipokuwa zina wa kana qad salla ma'hum al-fajr alikuwa amefanya ameswali nao sala al-fajiri faqala sallallahu alayhi wasallam akamwambia asallaita ma'ana salata al-fajr musalna si sala al-fajr ya asubuhi qala na'am akamwambia ndio fatala alayhi al-aya akamsomea innal hasanatu yudhibna sayyi'at ya kuwa uzuri unafanya nini unaondoa ubaya wa hadha yadullu anasema hii ni sawa ala anna alhasana tamhu sayi'a wa in lam takun hiya at-tauba asema ya kuwa jema hili linafanya nini linaondoa baya hata kama si tauba قوله صلى الله عليه وسلم alhasana السيئات الحسنه فبين النتيجه وهي انها tamhuha ya kuwa mtume sala sallam aliweka wazi natija yake results zake majibu yake wa hiya annaha tamhuha ilikuwa inafanana na kuonya kufuta ya kuwa unapotekeleza baa wewe tekeleza zuri nafuta qulu sala salam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ay amilin nasa bi khuluqin hasan ya kuishi na watu katika tabia nzuri ha? na mtume sala salam Aisha radhiallahu anha alivyoulizwa kuhusiana na tabia zake alisema kana khuluquhu alquran ilikuwa tabia yake ni Qur'an au ah, makafiri kwa vile katika dini akhlaq tabia anaangalia Uislamu unaishi unaishi nao vipi katika kazi unakuwa nao ofisini pale je unaishi nao vipi unapoona muamala wako anapenda Uislamu unajua hii ni Uislamu kisha anafanya nini anaingia naam wal khuluq shekha parasema huwa sifa albatina في الإنسان سمني تبيع أنباو يكون داني من آدم والخلق والخلق هو الصفة الظاهرة أما مومبيل هاني صفة يوازي يجو والمعنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل يا هو إيشي نوات بالأخلاق الحسنة وتبيا نزوري بالقول كتكما من وبالفعل نبيل فيلي كتك vitendo vyako naam fama huwa alkhuluqul hasan tabia njema nzipi qala ba'dhum alkhuluqul hasan kaful adha wengine walisema kuwa tabia njema au tabia nzuri kaful adha ni kuondoa udhia eh wasabru ala aladha na vile vile kusubiri katika udhia ay ala adha alghair kusubiri katika udhia ya mwenzako au ya mwingine kaful adha minka linnas kuondoa udhia wako kwa watu ndio hapa vile kusema badhlu nada ay al'ata vile vile kutoa eh kutoa na kupatiana الصبر على الاذى لان الانسان لا يخلو من اذيه من الناس nasema kusubiri katika udhia katika marahil za nini za da'wa Sheikh Abdul Wahhab katika usula thalatha asema ilam rahimakallah na yajibu alayna taallumi arba'a masail lakini lazima ujue masala manne katika hayo masala manne akataja sabru ala aladha fi lazima usubiri katika udhia unajua kuwa udhia utapatikana lazima usubiri pale kwa sababu lazima khairi hizi kuja hivi kwa raha lazima upitie ile mitihani kidogo tingishwe ndio uingie pale ndio hapa lazima muislamu wewe unasubiri katika mitihani unayo unaikabili لان الانسان لا يخلو من اذيه من الناس kwa sababu mwanadamu hawezi kukosa udhia kwa watu uwezi lazima barabara utapata udhia lazima usubiri lakini waislamu utakuta nao wanapata udhia barabara lakini natoa matusi haraka Subiri. Naam amekutusi subiri. Kusubiri na unanyamaza subiri. Lakini hawezi amelipiza. Anasema siwezi muacha mpaka ni overtake na mimi pia. La, mayamshi. hiyo haiendi hivyo Naam alwajhu taliq anasema talaqatul wajh vile vile huwa na bashasha katika uso wako. Wa dhalika ma dhakara azza wa jalla fi qawli. Nasema na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema khudhil afwa. Chukua msamaha. Ay khudh ma afa wa sahula minan nas. Chukua kile ambacho kilichosahali kwa watu. Wala turid minan nas an yatuka ala ma تحب lianna hadha أمر mustahil usitake kwa watu ya kuwa wao wakujie namna unavyotaka hiyo ni ngumu si ya kuwa yote ambao utamfanyia ihsani wewe atakudishana ihsani hasha wakaliwezekani usitarajia kwa ukimfanyia uzuri atakurudisha vile vile la inaweza kuwa kinyume chake na zaidi inaweza kuwa naam sasa wewe mathalan umempa gari ile gari umempa anaweza kuja yeye akakugonga na ile gari na akakumaliza pia inaweza katokea hilo au akagonga ile gari yako ana kabisa ni huyu kumbe yeye nakumalizia kabisa usitarajie nini anasema la tarid min nas an yatuka la ma tuhib usitarajie wala usitake kuwa watu watakujia namna unavyotaka wewe lianna hadha amrun mustahil shekha anasema hapa kwa ni ngumu sana lakini khudh ma tayassar chukua kilicho sahali waamuru bil urfi waamrisha kwa wema waarid anil jahilin jieke mbali na wajinga ndio ibadu rahman katika sifa zao wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama pindi wajinga wanapozungumzia wanasema amani tu sisi kwa sababu mjinga unatakapokumweza yeye nyamaza tumemweza lakini wao ukirudisha yule mjinga kasa sasa yeye hakuna tofauti naam wa وهل الخلق الحسن جبلي او يحصل بالكسب Sheikh hapa anauliza je, tabia njema ni, ki, ni tabia ambayo mtu ameumbwa nayo ambayo yuko nayo ama inatafutwa? Aljawab baadhi hujibili Asa badaka mfano mtu ni muumbile yake ameumbwa hivyo. Wa baadhihu yahsul bilkasb. Asa badaka nafanya ni ya kutafutwa. Ya kwa lazima asome. Ajue ya kwa hivi ni hivi na hivi ni hivi. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia huyu Ashaj bin Abd Qais alimwambia nini inna fika la khaslatin yaku una mama mawili wewe alhilm upole wal anat na kuwa mpole kuwa kuwa na nini kuwa mtulivu ama kuwa na sabr qalu ya rasul allah sema eh mtume صلى الله عليه وسلم akhuluqaini takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alayhima asema hizi tabia mbili hizi ni tabia ambazo mimi nimejitahidi nime nikajiwekea ama ni Allah alinipa mwenyewe akamwambia bal jabalaka Allahu alayhima bal Allah alikumba nayo akuwa nayo alhilm kwa mpole wal anana kwa mtulivu sio mwenye kuwa na haraka العجله من الشيطان هو حركه حركه الشيطان قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله ngala jawabu yake alijibuni nasema namshukuru Allah alladhi jabalani ambaye amenipa mimi hii hizi tabia mbili hizi ala ma yuhibbu Allah anachopenda Allah na vile vile na mtume wake falkhuluqul hasan shekha hapa anasema yakunu tabi'iyan bimaana anna al-insan yamunnu Allahu alayhi min al-asl bi khuluqin hasan ya kuwa tabia njema tabia nzuri ya kuwa mwana adam Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mwenye kumpa kutoka asili yake bi khuluqin hasan kwa tabia nzuri wa yakunu bil kasbi na vile vile inakuwa ni kutafutwa bimaana anna al-insana yumarrinu nafsahu ya kuwa huyu adam yeye anajii anajitahidi na anajipa mazoezi kwa tabia nzuri ala alkhuluq alhasan kwa tabia nzuri hata yakunu dha khuluqin hasan mpaka faini awe na tabia nzuri wala ajib anasema na, na kinachoshangaza anna alkhuluq alhasan yuksibu alinsan alraha ya kuwa tabia nzuri anafanya nini inampa huyu mwanadamu raha watumanina anakuwa na utulivu wa adamu alqalaq awe na wasiwasi wote liannahu mutma'innun binafsihi fi muamalati ghairihi kwa sababu yeye ana utulivu kwa nafsi yake kwa kuishi na mwenzake eh mtu anapoishi na wewe anaangalia tarbia yako eh anafanya anaangalia tarbia yako unataishi na wewe sasa mwanzo atakuangalia unakaa una, una vipi tabia yako uko vipi kisha baada yako unaanza kutembea na wewe ikiwa akhlaq zako ni mbovu hizi kutembea na wewe kwa sababu ya nini alkhuluq tabia yako naam min fawaida hadha alhadith katika faida ya hadithi hii ya kwanza ujubu taqwallah azza wa jal haithu ma kana alinsan wajibu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت yakuwa na muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa wadhālika anasema kwa hivyo bifi'li awamirihi kwa kutekeleza maamrisho wajtinabu na wahi na vile vile kujikataza makatazo an kunta fil alania iwe uko katika uwazi sehemu dhahiri au fi sirri au sehemu ya siri yuma afdal shekha hapa anauliza ipi ni afadhali an yakuna fi sirri au fil alania hivi ni afadhali kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri ama kwa wazi في هذا تفصيل شيخ anasema kuna ufafanuzi zaidi idha kana idharuka littaqwa yahsul biha at-ta'assi wal-ittiba' lima anta alayhi fahuna i'lanuha ahsan wa afdal Sheikh hapa anasema ikiwa wewe kudhihirisha uchaji wa uchaji Mungu yahsul biha at-ta'assi watu wanakuiga eh ikiwa wewe kudhihirisha utanafanya nini wanakuiga watakikuona anakuiga na kufuata wal-ittiba' lima anta alayhi na watu wakufuate vile ambavyo ulivyo wewe fahuna i'lanuha ahsan sema hapo kuitangaza ni, ni, ni vizuri na afdal na ni afadhali walihadha nasema na kwa hivyo madaha Allahu alladhina yunfiquna sirran wa alaniya hasa na kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu wanaotoa kwa siri na wanaotoa kwa wazi sadaqa zao وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة Asema man sana fil Islam, ule ambaye ataleta sunna nzuri katika Uislamu, sunna nzuri, falahu ajruha, atapata ujura, wa ajru man amila biha, na vile vile ujura, thawabu wale ambao atatekeleza hiyo, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya nini? ya kiyama imani hiyo muislamu unajitahidi utekeleze jambo zuri jambo la kuigwa na mtume sala sallam yeye alivyokuja angalia athari ngapi aliyoacha amma idha kana la yahsul lidhahari faida israr afdal shekha anasema ya kuwa kama yeye kudhihirisha kwake hakuna faida yoyote israr afdal kufanya kwa siri ni afadhali ni kauli nabii sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake mtume sala sallam fima yudhilluhum Allah fi dhilli kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ataweka katika kivuli chake rajulun tasaddaqa bi sadaqa bwana mmoja amefanya nini eh ametoa sadaqa fa akhfaha akaificha ile sadaqa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu asema ye amekuwa ni kuficha mpaka upande wako wa kushoto usijue kilichotoa upande wa kulia maana sadaka anaitoa lakini anaificha na hapa Sheikh swali lingine akauliza wa hal afdal fi tarki al-ma'asi i'lanuhu au israruhu Nasema je ni ipi afadhali katika kuacha maasi i'lanuhu ni kuweka wazi au israru au kuiacha kwa siri yuqalu fima yuqalu fil awamir sema hii itasemekana vile ambavyo inavyosemekana katika maamrisho Fa mathalan idha kana al-insana sama mathalan mfano huyu mwana adam yuridu an yadkhula fi amalin anataka kuingia katika kazi faqila lahu akaambiwa innahu yashtamilu ala muharramin kal umuri rabawiyya fatarakahu jihara asema akaambiwa bana ile kazi unayotaka yeye kuna mambo za riba ndani yake au kuna mali ya riba ndani yake fatarakahu jaharan yakaiacha kwa wazi sababu na mimi kazi sitaki fadhalika afdal sema hiyo ni afadhali li'annahu yataassa bihi watu wanamuiga akwea amekuwa anafanya sehemu akasema bana mimi bana kazi nimeacha kwa sababu hapa ndani kuna riba sitaki hiyo taasa watu wanamwiga kwa hilo ama idha kana al-amr لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل aseme ikiwa mathalan ilo jambo haliathiri mwingine mwingine hata athirika nalo wala yantafi bi wala hakuna manufaa ndani yake fal israr afdal kuiacha kwa siri ni afadhali naam vile vile katika hadithi hii tukimalizia alhathu ala mukhalaqati an-nas bi khuluqin hasan kuhimizana ama kuhimizwa mtu kuwa ama kuishi na watu kwa tabia nzuri ni kauli sala sallam makhaliqin nasa bi khuluqin hasan ishi na watu kwa tabia nzuri watu wanakuangalia unavyoishi utakuta namu unaishi katika jengo moja lakini watu wote wanakuangalia kuna swali hapo eh utakuwa unaishi sehemu kila mtu anakuangalia wewe kwa sababu gani huko tofauti na wengine unaona huyu Alisema bana nenda kwa ule Muislamu atakusaidia. Kwa sababu anaona watu wote hapa hakuna mtu ambaye atasaidia isipokuwa wewe kwa sababu ya tabia yako. Anavyoona unavyoishi na wao na unavyopita unavyoingia. Hii eh, akhlaqi. Fa in qila muamalat an-nas bil hazm wal quwwa wal jafaa ahyanan hal yunafi fi hadha al hadith aw la? Asema Sheikh hapa anasema muamalat an-nas kuishi na watu bilhazmi kwa nguvu waljafaa na vile vile wewe unaishi na watu kwa kinyongo eh namwona mtu salami unapita tu ha <coughs> eh? hal yunafi fi hadha alhadith au la je inapingamizi kwa hadithi hii au hapana faljawabu la yunafi Sheikh anasema hapa hakuna pingamizi lianna likulli maqamin maqal katika kila sehemu ina maneno yake فإذا كنت فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها ikiwa maslaha yako katika maslaha ambayo inahitajika nguvu na inahitajika nguvu na chuki na kadhalika faalika bishikamana wa idha kana al-amru bil'aksi ikiwa jambo liko kwa kinyume hapo faalika billini warifq lazima uende na ulainifu na uwe mpole wa idha dara al-amr anasema pini inapozunguka ili jambo baina al-lin wal-rifq au shidda wal-unf alayka bil-lin wal-rifq asa pini ili jambo linapozunguka eh kuna ulainifu ulainifu vile vile wal-rifq wa shidda na vile vile kuna ugumu lazima utumie nguvu kidogo na uzito wal-unf fa alayka bil-lin wal-rifq sasa lazima ufanye nini ushi, ushikamane na nini na ulainifu warifq na wewe vile vile uwe mpole ikiwa mathalan sasa kuna nguvu na kuna ulainifu sasa nakwambia fanya lalia katika nini katika kulegeza lakini usilegeze zaidi لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله يقول الله سبحانه وتعالى ni mtu anayependa upole yeye ni mwenyewe ni mpole anapenda upole fil amri kulli katika mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala huwa mpole lakini anapochukua mtu anamchukua vipi anampa muda kama Firaun unaona alimpa muda wakati idhab nenda ongea naye lakini alipomchukua alimchukua vipi kwa nguvu Naam wala walaqad jarat ashiya kathira tadullu ala faidati rifq asema na imepita mengi ambayo yanaeka wazi faida ya upole wa min dhalika sababu مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك يا محمد والسام يعني الموت فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السام واللعنة جزاء وفاقة وزيادة أيضا فنهانا فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم والله الموفق صلى الله وسلم قد كان mfano atolea hapa anasema mara yahudi bin nabii sallallahu yahudi alimpitia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia assalamu alayka ya Muhammad anambia mauti kwa wewe ewe Muhammad faqalat Aisha yana kusudia mauti sasa faqalat Aisha Aisha akajibu akamwambia alayka assalamu wal la'na sema wewe pia uwe na mauti na laana juu yake jazaan wifaqa hasa malipo aliambayo yanaambatana eh wa ziyadatan aidan hasa farahana annabi sallallahu alayhi wasallam akakataza waqala akasema inna allaha rafiq allah subhanahu wa ta'ala ni mpole yuhibbu rifqa fil amri kulli anapenda upole katika mambo yote kuna sehemu ambayo ukiana upole utafaulu kuna sehemu ambayo ukiana nguvu utafaulu mathala ni mtu umekutana naye yeye maisha yake aswali eh maisha yake fanya nini aswali kabisa umekutana naye ni mara ya kwanza unamwambia sala kwambia mimi si swali mimi eh ukutumia nguvu sana hapo atakukimbia kabisa na utamkosa hapo nataka rifq kidogo upole mvute ha? Eh? ndo hapo akasema idha sallama alaykum ahlul kitab sabini anapowasalamia hao wenye vitabu hawa mayahudi na manasara na sana sana pia inatokea anatuambia salamu alaikum faqulu tusalamu tufundisha nasema semeni wa alaikum hao na mafunzo ambayo wafanya nini umwambie wajazakumullahu khair wa barakallahu fikum kama kuna swali zauliza kama hamna inshallah taala juma inaofuatia. na juma iko iko naam